بسم اللہ الرحمن सूरत تو मोमिनून पढ़ूं पिया सिंधी में जे हिन जो तर्जुमे करण जी कोशिशि कयूं था शुरू में सूरत जे मोमिननि जो ज़िकर हिन करे हिन सूरत जो नालो आहे मोमिनून हीअ टेवीह सूरत आहे ऐं वरी हिकिड़ी सूरत अॻिते आहे चालीह नंबर सूरत उनजो नालो आहे अल मोमिन हिकिड़ो मोमिन हिकिड़ो जेको हज़रत मूसा इस्लाम जे घर में मोमिन पैदा थियो जंहिं भरत मूसा जो मतिलबु पारां दफ़ा कयो त हीउ जेको चए थो तव्हांखे सच थो चवे पंहिंजो तव्हां हिन जी ॻाल्हि ॿुधो फिरोन ऐं उनजे ख़ानदान जो माण्हू हुयो पर पंहिंजे महल में फिरोन जे इन करे उनजे नालो सूरत जो नालो मोमिन यानी हिकिड़ो मोमिन उहो हिकिड़ो हुयो हीउ जेको मोमिनून जेके मोहमिनून आहिनि उन्हनि जो हाणे हिन में पाण पढ़ी वे सूरत आयतूं छवंजा सतवंजाह खां वठी एकठि आयतुनि ते ॻाल्हि जेका आहे सा वरी मोहमिननि जी ॻाल्हि आहे त इन लज़ीन होम इन ख़ुशिय ते रबहिम होम बि आयाते रबहिम योमिनोन वल्ल हो रबहिम ला युशिखून वलीन यूतून मा आत कुलूब वतुन इला साबिक़ हाणे इहे जेके पंज सत छह आयतूं आहिनि इहे पंज आयतूं आहिनि सतवंजाह आयत खां वठी अठवंजाह ई आयत ताईं हाणे इहे साॻी माना जेका शू वारी पहिरियों यारहं आयतूं उन्हनि उन सां ॼण हिन जो सिलसिलो जुड़े थो साॻिया मोमिन अहिड़े क़िस्म जा हीअ मोमिन अहिड़े क़िस्म जा साॻिया मोबिननि जूं तारीफ़ूं आहिनि इहो हिकिड़ो भलो मज़मून आहे इन करे शुरू शुरू वारियूं आयतूं पढ़ूं था वरी हिन सां गॾु वरी पढ़ंदासूं त ॾिसूं कीअं मज़मून हिन जो जेको आहे सो मुसलसिल आहे यकीन छुटी विया ईमान वारा यानी उन्हनि कामयाबी हासिलु कई फलाह हासिलु कई अफ़लाहल मोमिनो जेके पंहिंजे निमाज़ुनि में आज़ी कंदड़ आहिनि नेठाई ऐं कंदड़ आहिनि ख़ुशियत करणु करण वारा आहिनि ऐं जेके अजाई अजाई कम खां मोह मोड़ींदड़ अज ॻाल्हियुनि खां अजाए लहव मो लहव जेको आहे उनखां एराज़ था कनि उनखां मोह था मोड़ीनि लहव में शिरक अची थो वञे लॻम में गिला ग़ीबत बेहूदी ॻाल्हियूं ख़्वाहिशी जूं ॻाल्हियूं करणु मतिलबु त अजाया ज़ट हणणु पंहिंजो तकबर जूं ॻाल्हियूं हठ वॾाई जूं ॻाल्हियूं लहव जूं ॻाल्हियूं पोइ घणियूं ॻाल्हियूं जेको बि हिन में लहव में लहव माना बेहूद ॻाल्हियूं ॻाल्हियूं करणु जंहिंजी अजाई बेमाना बाथिल ॻाल्हि जेका सचु न हुजे हक़ीक़तु न हुजे इन क़िस्म जी ॻाल्हियुनि खे चइबो लॻ मोरे दून एराज़ु कनि था मोह मोड़ीनि था मतिलबु उनखां पासो कनि था ज़कातू ऐं जेके पंहिंजी ज़कात जो कमु कंदड़ आहिनि ज़कात अदा कंदड़ आहिनि ज़कात फाइलून फाइल आहिनि ज़कात जा फाइल आहिनि ऐं जेके पंहिंजे ओघड़नि जा राखा आहिनि यानी ज़राकारी फाशी खां परहेज़ कनि था पासो कनि था इलाजी सवाइ पंहिंजे ज़ालुनि वटि वञनि था मतिलबु त या पंहिंजे ॿाणीनि ते जेके पोइ न आहिनि छींब थियल न आहिनि मयार उन ते कान्हे का उन ते मलामत कान्हे का मलूमीन गैर मलूमीन فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون पोइ जेके तलाश था कनि ॻोल्हीनि था पंहिंजे इन्हनि ॻाल्हि खां यानी पंहिंजे ज़ालुनि खां सवाइ ॿियूं वेठा औरतूं ॻोल्हीनि या ॿिया विसाई जा कम उन में शामिलु था थियनि त उन्हनि खां उन खां सवाइ त उहे ई हद खां लॻंदड़ आहिनि हिते लज खां लॻंदड़ आहिनि लिखियो आहे साईं पंहिंजे कुरेशी साहिबु ॿेर वारे साहिबु पर पोइ हद हद हद खां लंघी लंघे वंदड़ वञणु माना टिपी वञे पंहिंजे हद खां ऐं जेके पंहिंजे अमानतुनि ऐं पंहिंजे वाइदनि जी रिआयत कनि था यानी हुनजी निगहबानी कनि था राई जी चयोसि पंहिंजो रेडार ऐं बकरार ऐं धनार जेको आहे पंहिंजे धन जो संभाले संभाले थो तीअं राह रिआयत करे थो हुनजी माना राखो आहे हुनजी रिआयत करे थो ऐं वरी फरमाई पहिरीं चई त निमाज़ जेका ख़शियत कनि था हिते फरमाईं त निमाज़ जी हिफ़ाज़त कनि था माना कंहिं निमाज़ खे छॾीनि कोन्ह था हुनजी हिफ़ाज़त हाफ़िज़ू हुन में कयनि उहे जेके आहिनि से वारिस आहिनि वरसो वठंदड़ आहिनि जेके फिरदोस जा वारिस थींदा वारिस थींदा जा हा ख़ालिदून ऐं हुते हमेशह रहण वारा थींदा हाणे हीअ ॼण पंज सतवंजाह आयत जेका आहे ऐं खां वठी एकहठि जेके आयतूं आहिनि इहे साॻियो मुसलसिल ॼण मज़मून ॾिसूं था त कीअं लॻे थो हिक ॿिए खे लदी ख़ुशियत रब हिम मुशून उहे जेके माण्हू पंहिंजे पालींदड़ जे ख़ौफ़ खां साॻियो ख़शियत जो लफ़्ज़ु हुते हुयो ख़ासूनि हुयो हिते हाणे ख़शियत रब हिम मुशफ़ून पंहिंजे ख़शियत रब रब जे ख़शियत खां डिॼंदड़ मुशफ़िक़ अशफ़ाक़ नालो रखूं था पाण शफ़ीक नालो रखूं था शफ़ीक माना नेठाई निवड़त करण वारो इन करे जो डिजे थो ख़ौफ़ आहे हुनखे रब पाक जो इन करे शफ़ीक आहे अशफ़ाक़ आहे जेके नाला रखो था पंहिंजे बचनि जा इन ई माना इहा आहे मुशफ़िक़ून मुशफ़िक़ून डिॼनि था अलाह खां दिलि में ख़ौफ़ आहे रब पाक जो तंहिं मुशफ़िक़ आहिनि हुनखे भउ आहे भउ वारा भउ अभ अथनि रब पाक जो भउ हिक शींहें जो गिदड़ जो पघर जो राति जो पर ई रब पाक जो भउ मुख़्तलिफ़ आहे पंहिंजो सेंस इंसान जो भई हिन खां पोइ फरमाई त ऐं पंहिंजे रब जे आयतुनि ते ईमान आणनि था यानी क़ुर जॾहिं पढ़े पढ़ी त जॾहिं आॻी क़ौमूं हुयूं त हुनजो तौरात हुआ या हुनजो ज़बूर हुआ या उन्हनि जा झील हुआ या उन्हनि जा वेदान हुआ या उन्हनि जा गथाऊं हुयूं या छा हुयो जेको ज़रतशन जो या फलाणा जेके किताब हुआ उन्हनि जा त पोइ जॾहिं उहे पढ़िया वेंदा हुआ उन ते त उहो ॾिजंदा हुआ उन्हनि खां हाणे असां मोहम्मद मुस्लमान उमत मोहम्मद वसल जी जॾहिं क़ुर जूं आयतूं पढ़ पढ़जी थियनि पढ़जनि थियूं त उन्हनि जो लिंग कांडार जी था वञनि जीअं ई चइजे उनजो बि ज़िक्र आहे सूरत त ज़मर में सूरत ऐं पंहिंजे सो अनफाल में त हुननि जा कन कन हीअं थी थो वञे कंडार जी था वञनि हुनजा जा लिङ हुन उज़वा इहो वार उभार थी वञण लाइ जिस्म जा त ही ॿुधनि था लदीन हुम बि आया ते इहो रबीम जॾहिं पढ़ी पढ़जनि थियूं त उहे ईमान आणनि था उन आयातुनि ते हिते माना आया थी लदीन हुम बे रब लायू उहे आहिनि जेके पंहिंजे रब सां कंहिंखे शरीक कोन था कनि ॿियो को ख़ुदा कोन्हे न को ॿ आहिनि न को टे आहिनि न को चारि आहिनि न को पंज आहिनि न को सत आहिनि न को को माण्हू आहे को अलाह न को को पंहिंजो जानवर आहे को न को को ॿी हैसियत आहे कंहिं का बि शइ कान्हे जेका अलाह सां शरी कई वञे न को हुनजो पुटु आहिनि न को हुन धीअरूं आहिनि सम्झो न को मल्हाइक हुनजो साथी आहिनि न को हुनजा साथियारी न को मतिलबु त हुन सां शरी शिरकत कोन्हे कंहिं कंहिं ॿिए जी उहो पंहिंजो रपा रपाक सां रपाक अलॻि आहे सभु कंहिंखां वाहिद ला शरीक लहू रब हिम ला युशरिकून والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون जेको हुन वटि ॾिनो वियो आहे हुननि खे यानी जेको माल दौलत हुन वटि आहे पैसो ॾोकर जेका ते अथनि त उन वञा हू ॾियनि था अलाह जे नाले ते सदिको कनि था इहो सदके जी ॻाल्हि अॻिते थी वई न कुलूब वल्ब जेके आहिनि से कंबंदड़ आहिनि वज़ीलनि इहो लफ़्ज़ साॻियो सूरत अनफाल में बि आहे इहा सूरत ज़ूमर में इहो साॻियो ख़्यालु वज़ीलथियुनि कुलूबम वज़ीलथु अन हुब हिम राजऊं त असांखे पंहिंजे रब रां मोटी वञिणो आहे इन करे हुनजा कल्ब जेके आहिनि ॾकनि था कंबनि था पंहिंजो कंबंदड़ आहिनि वज़लथियुनि अन हुब हिम राजउनि इन लीला इन अल राजउनि रब रब पाकला मोटी वञिणो आहे रजो रुजू करणु सिंधी में उर्दू फारसी में सभई चवंदा आहिनि रुज रुज करते फला रुज़ू था कयूं मोटूं था मल्हा मोटूं था वापसि था मुड़ो रुज़ू रुज़ू थियो राजउनि मोटनि था मोटण वारा आहिनि उड़ा एक यूसारे उल खइ उहे चङाई जे कमनि में हिक ॿिए खां सबक़त वठी वञण जी कोशिशि था कनि हिक ॿिए तकड़ि था कनि चङाई जे कम में यूसारे उन सर सर सरियत कनि था सरी आहिनि पंहिंजो सेग कनि था तकड़ कनि था इहा ईअं चइजे उड़ा एक यूसरे उ न फिल ख़ैरात चङाई जे कम में ख़ैरात ख़ैरात माना माण्हू खे खाराइणु पीआराइण ई सभु ख़ैरात में आहे पर हर के माण्हू पैदा थिया आहिनि पाण वटि उहो चवंदा ख़ैरात बैरात छा जी आहे बसि ख़ैरात कंहिंखे ॾियूं को ग़रीब कोन्हे पर अलाह ताला जो हुकुम आहे ख़ैरात ॾियो महिल तव्हांजी दिलि जेका आहे जवाद ई ॾेखार पंहिंजो सखावत ॾेखारे दिलि अलाह ताला खे पसंदि आहे जवाद जी दिलि बखील जेको आहे भले केतिरो ज़ाहिर परहेज़गार ऐं निमाज़ूं पढ़ंदो हुजे पर जेकॾहिं बखील आहे त अलाह ताला खे पसंदि न आहे अहिड़ी अहिड़ी ॻाल्हि रखणु घुरिजे ख़ैरात सभु कम जेके चङा आहिनि उहे ख़ैरात आहिनि पर ख़ैरात जेको खारायो था पीआरियो थो पंहिंजो भतु भतु कयो था माण्हुनि खे ॾियो था खारायो था पंहिंजे मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियुनि जे लाइ भई असां ई बास बासी या असां ई ख़्यालु उहो इहा अलाह ताला जी तरफ़ां ई खारायूं था पंहिंजे राज पाड़े खे ओड़े पाड़े खे नंढनि वॾनि खे फ़क़ीरनि खे कंगालनि खे शाहूकारनि खे बादशाह जे शहज़ादनि उहे बि खाईंदा सभु कंहिंखे खाइण जी ज़रूरत आहे पोइ चवंदा न असां कंहिंखे कोन खारायूं बसि पोइ मना अल ख़ैर मौत दिन नसीम उन्हनि जो नालो बि ईअं आहे उहे ख़ैर जे कम खां मना था कनि हिक ॿिए खे उहो उहो अलाह ताला उन्हनि खे कंडेम करे छॾियो अहिड़े नमूने सां भई हीअ जेके आहिनि से उलाहे खे इहो सारियूं फिल ख़ैरात ख़ैरात चङा ई जे कमनि में चाहे अगरा ई कनि था तकड़ि कनि था सरत कनि था सेग कनि था वोम लह सा बिन सा बि ख़ून सा बि सूरत वाकिया में साबिक़ून जो ज़िक्र आहे साबुन माना सभु खां अॻु अॻी अॻु अगरा करण वारा सभु खां अॻिते चङाईअ में हुअण वारा उहे रसोल्ला सम ऐं उन्हनि जो असाब सगुरा जेके आहिनि साबकून आहिनि ऐं पोइ ॿिया जेके आहिनि से असाब ज़मीन ऐं जेके वलदी आहिनि जेके हटियल आहिनि रस्ते खां उहे असाब पंहिंजो खावी धुर वारा खाबी धुर वारी हींअर पाण ई पाण नालो रखियो आहे वीचारा असांजे कामरेडनि असीं खाबी धुर वारा आहियूं अलाह ताला खाबी धुर खे ई खंड में करे छॾियो आहे हूअं ई पंहिंजो हाणे इन जो कम्यूनिज़म वग़ैरह असां को वास्तो कोन्हे त इन लफ़्ज़ जो पर इन लफ़्ज़ अॻु में ई मतिलबु इस्तेमालु थियो थिए क़ुर में बि इस्तेमालु थियो हिन खां अॻु में तौरात में खाॿी थो खाबो माना जिते उथंदो बीठा हूंदा जिते हशर जे मैदान में त खाबे पासे जेको आहे जहनम आहे उन पासे वेंदा जहनम जा माण्हू साॼे पासे जेको आहे सो साॼो सुठो पासो आहे मतिलबु हथु साॼे सां थो खाइजे पेरु साॼो थो खणिजे वधण में मतिलबु कहिड़े क़िस्म जी साॼाई ऐं हथु ॾिजे थो हिकु ॿिए खे त सॼो हथु थो ॾिए ॾेखारो कोन थो ॾिजे सफ़ा करे माण्हू चवंदा फलाणे माण्हूअ खे हथु ॾियो बाबा हथु ॾियो चए ताईं असीं हिनखे हथु कोन ॾींदासीं खाॿो हथु ॾींदासूं हिनखे सम्झो जेकर उहो वणेसि पोइ असीं ॾियूंसि त पोइ मतिलबु त खाॿे हथु ॾियण में या खाॿे पासे हलण में या साॼे पासे हलण में माना आहे इन क़िस्म जी पोइ उहा रखणु घुरिजे ज़हन में पोइ हाणे त ई ॻाल्हि हीअ जेके चङाई जूं मोमिननि जूं ॻाल्हियूं से इहे पूरी हाणे वरी अलाह ताला अॻिते फरमाए थो भला नफ़्सनि इलाह वुसा हाणे साॻी सूरत बकर जे आख़िर में जेके इहे आयतूं आहिनि उनमें कलिफ़ नफ़्सनि लाइ वसाल हा मां कसबत हा मां कसबत हाणे हिते साॻी क़िस्म जो ख़्यालु हिते हिन सूरत मोमिनून में त वला नुक़लिफ़ नफ़्सनि इलाह वुस हा कंहिं बि नफ़्स खे कंहिं बि यानी माण्हू या जानवर या हैवान का बि शइ जेका साह खणे थी उहो नफ़्स चइबो उनखे असां नथा तकलीफ़ ॾियूं कंहिंखे मगर उनजे वस आहार वस उनजे वस आहार वस आहार वस वस आहार हुनजे वस आहार वस आहार सिंधी में वस चए वस चए भई असांखे अरबी जो तर्ज़मो आहे वस आहार बसि वस आहार सम्झे पंहिंजे दिना किताबुनि हक़ ऐं असां वटि किताबु आहे उहो मौजूदु मतिलबु लिखी लिखी पई आहे सॼी ॻाल्हि त कंहिं कहिड़ो कमु कयो कंहिं कहिड़ी ॻाल्हि कई कहिड़ो कमु कयो सॼो ॻाल्हि हुओ लिखी विझो जीअं इहे सूरत बनी साइज़ में अला ताल फरमायो त असां तव्हांजे हिन निण घटि में रखी छॾियो आहे पंहिंजो उहो त तव्हां उनजो रहीन आहियो तव्हां उनजो जीअं छा चइबो त कंहिंखां का शइ वठबी थी छा रखी वञु कुझु पंहिंजो फलाणी शइ मतिलबु तूं का रख तूं छा चइबो आहे त उहो रखंदा ऐं घरु भॼी वञी हलियो पियो किथां आणींदुसि पोइ उनखे चइबो आहे रहीन रखणु पोइ अलाह ताला चए थो इहो तव्हां रही न आहियो तव्हांजे हिन गिचीअ में हेड़ा असां ॿधी छॾी आहे पंहिंजी <clears throat> चिप जेका आहे कंप्यूटर वारी हिनखे माना में अॼुकल्ह ईअं सम्झिजे त उहा चिप पई आहे हिते उहा रिकॉड करे पई बसि उहो त किताबु खोले त तव्हांखे ॾेखारींदो इहो शुद्ध बनी साइल में अलाह ताला ईअं फ़रमायो <clears throat> त तव्हांजे हिन में पई अथव ॻिची में हिते फ़रमाए थो त आहे सारे हुन फिल ख़ैरात हमिलो साबिक़ु अला लाइ उसाह उहा लदाई ना किताबुनि यनि तिख बिल हक़ उहो ॻाल्हाए थो किताब अहिड़ो आहे जो ॻाल्हाए थो हाणे ॻाल्हाईंदड़ु किताब बि इस्म जेके आहिनि पैदा थी विया अॻे किताब ॻाल्हाईंदा पाण त कोन हुआ पर हुनखे पढ़बो हो त किताब जेके हिन अलाह ताली क़न क़ुर खे चयो त हीअ किताबु ॻाल्हाए थो ॻाल्हाए तव्हांखे ॿुधाए थो भई हिन में लिखियो पियो त पढ़ो पर हाणे अथई पर असीं विझूं था ॻाल्हाए बिल हक़ हक़ीक़त वारी ॻाल्हि तव्हांखे हक़ वारी बातिल बातिलगाह कोन थो चए तव्हांखे वमला युसलून ऐं माण्हू जेके आहिनि उन्हनि ते ज़ुल्म न कोन अल अलाह ताल तरफ़ां ज़ुल्म कोन्ह थींदो अलाह ताला ज़ालिम कोन्हे हुनखे पंहिंजे लछण पंहिंजे फैलनि पंहिंजा जेके कम खे उन्हनि जे आहार उन्हनि खे पंहिंजो अदा स्वाबु ॾिनो वेंदो जेको अज़र जेको ॾिनो वेंदो सो जेको कमु कयां उनजे लिहाज़ खां पर अलाह जो फज़लु थींदो उहा वॾी ॻाल्हि आहे उहा ज़हन में रखिजे त हीअं न त सुठा पियो कमु करियां बसि उहो सुठो पियो कमु करीं त इहो तो थिए अलाह जी तौफ़ीक़ु आहे अलाह जो फज़लु आहे तंहिं करे तूं सुठा थो कमु करीं इहो ईअं सम्झि ऐं पर जेकॾहिं उहो क़बूलु कंदो त उहा अलाह जी तौफ़ीक़ु आहे अलाह जो फज़लु आहे जो क़बूलु थो करे ऐं तोखे जन्नत में जायूं ॾिए त पंहिंजे फज़ल सां थो ॾिए न तुंहिंजे कमनि जे करे त तूं ईअं न अॻाही करे पंहिंजो वॾो मत कबरु थी ऐं छो जो निमाज़ थो पढ़ां बसि आऊं जन्नत में वेंदुसि जी वेंदुसि इहा ॻाल्हि जेका आहे अजा ई आहे जमात ही मुस्लमान मोहम्म जेको आहे से इहा ॻाल्हि सम्झो त अलाह जी तौफ़ीक़ आहे अलाह जो फज़लु आहे चए सिया साहब चयो त अदल अदुछा आऊं न को फेरो कज फज़ल जो अदल अदल ॾाॾो ऐं फज़ल हुनजो पोटो पोटो रबो वेठो वेठो आहे मुंहिंजे घर में हिकिड़ो अदल कोन्हे बाक़ी हाणे वीचारो गुज़ारे वियो बाक़ी फज़ल वेठो आहे अलाह जन्नत या या अज़ीज़ अलाहत रबरार गुफ़ार अदल कोन खपे हिन करे अदल अदल छुटा आऊं न शाह साईं चयो पंहिंजे भुटाई अब्दुल लतीफ़ रहमत अदल छुटां आऊं न को फेरो कजे फज़ल जो फज़लु खपे बाक़ी अदल जेको आहे उन ते हली न सघंदो जनत में को बि माण्हू जा کہن जेके आहिनि से ग़मरे में आहिनि पंहिंजो जहालत में आहिनि बुॾल आहिनि जीअं जहालत में बुॾो पियो من ग़म भले हुन मिंदून ज़ालिक़ु हुननि जा अमाल जेके आहिनि हिन खां अलावा आहिनि यानी जेके असां तारीफ़ कई मोहमननि जा अमाल अहिड़ा आहिनि मामलनि जा अमाल अहिड़ा आहिनि मोमल हीअं था कनि हीअं था कनि इन खां सवाइ ॿिया अमाल यानी इन जे ज़िद में इन जे बरख़िलाफ़ जेके आहिनि से इन जे ख़िलाफ़ु हुननि जा सभई अहिमाल आहिनि मिंदून ज़ालिक हिन खां अलावा यानी जेके जंहिंजी तारीफ़ थी यारहं आयतूं हू ऐं पंज आयतूं हुई सोरहनि आयतुनि में जेके ॻाल्हियूं कयूंसीं पोइ काफ़र जेके आहिनि से इन ॻाल्हि ते नथा हलनि पोइ उन खां सवाइ ॿिया उनजे उबतड़ जेके आहिनि से अमल कनि था <clears throat> मालूम ज़ालिक हुम लहा आमिलून उहे जिन खे कनि था हुम लहा मालिकुनि हाणे छा अशर थिए उन्हनि माण्हुनि जो जेके अहिड़ा अमल कनि था जेके बुछाई वारा ऐं ईमान जे ख़िलाफ़ु जेके कमु कनि था उन्हनि जी हाणे ॻाल्हि फ़रमाए थो त हथ जेसिताईं जो जो कबरनि जे वेझो अची था वञनि मुतरफ़ीम बिल अज़ाब यजारून पोइ जॾहिं असीं पकड़ था कयूं खे पकड़ींदासूं उन्हनि खे मुतरफ़ी हुननि जे आसूदनि खे पंहिंजे अज़ाब सां पंहिंजो अज़ाब जॾहिं मौत जो बि अज़ाब आहे क़बर जो बि अज़ाब आहे अशर जो बि अज़ाब आहे पंहिंजो जहनम जो बि अज़ाब आहे भई सभई अज़ाब आहिनि पोइ जंहिं बि जंहिं बि अज़ाब में जिते पकड़ींदासीं हुनखे हता अदा अख़ज़ना मुतरफ़ीम बिल अज़ाब उन मोहतर उहे जेके पाण खे वॾेरा था सम्झनि पाण खे चौधरी मलिक जेके आहिनि साईं असां बसि फलाणा आहियूं बसि अहिड़ा आहियूं असां साईं अहिड़ा हुआसीं ख़ानदान असांजो सुल्तान पिदरम सुल्तान बूद वरी बिणा पुकल बुख ते मरो अॼु अलाह ताला तव्हांखे चङाई कि ॾिनी आहे आसूदो कयो आहे तईं वरी अहिड़ो हथु वॾाई तकबुर ख़बर कोन्हे छा कंदा उहो मुंहिंजो सिनेमा वेठे हलायो फलाण ते वेठे कयो बुछराइनि जा कम ते कयो हाणे अॼु तव्हां चयो था असांजो को आहे कोई कोन उहो धरती ते वेठा चङो दाऊ कंदा रड़ियूं कंदा उते रड़ियूं कंदा पोइ हाणे अला ताला चयो लाच ज़रूर चयो अॼु रडियूं न करियो अॼु तव्हांजी रड़ियुनि खे को फ़ाइदो कोन्हे उन वक़्तु रडियूं करियो आहे अलाह खे ॿधायो आहे सॾु करियो आहे अलाह खां दुआ घुरो आहे अलाह खां मुफ़त घुरो आहे उन उहो वक़्तु हो तव्हांजो तव्हां उन वक़्तु पुछियो कोन थे अलाह खे न खंघियो कोन थे खे हाणे त रडियूं था कयो रडियूं न करियो बसि लाथ राति जा रड़ करण जी ज़रूरत कोन्हे ऐं ॿुधंदुसि कोन तव्हांजी ॻाल्हि छो जॾहिं हुते मूंखे विसारे छॾियो त मूं तव्हांखे हिते विसारे छॾियो हाणे वञो इहो जनमु पियो अथव साम्हूं बसि सर तव्हांखे असांखां केरु छुटाए न सघंदो अॼु अहिड़ो हालत थी वई आहे हाणे पंहिंजो तव्हां केरु आहे जेको तव्हांखे बदिलाए हू जेको लात मनात उज़ा हू जेके तव्हां पंहिंजा मुर्शिद कया हुआ जेके पंहिंजा वॾेरा कया हुआ जेके जंहिंजे पोयां लॻाओ थिए हाणे हुन में सभु को नफ़्सा नफ़्सी में लॻो पियो आहे केरु तव्हांजी मदद कोन थो करे सघे अॼु قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون फरमाए थो जे बेशक आयतूं मुंहिंजूं पढ़ियूं पढ़बियूं हुयूं तव्हां ते ख़दकानत आयाती तुतला अलाइकुम तुतला मजहूल यानी पैस फॉर्म आहे पढ़ियूं वेंदियूं हुयूं पढ़बियूं हुयूं तनखिस पोइ पंहिंजे आकाब ते पंहिंजे अकब ते पुठ ते खुड़ीअ ते पंहिंजे बिरकी भ वेंदा हुयो भॼी भॼी वेंदा हुआ तन किसो पंहिंजो पोइ ते पोएं पेर ॾिसंदो मुलो आहे वेठो वाइदो वेठो करे मसीद में या हू फलाणो आहे पंहिंजो चङाई जो कमु चवंदो मूंखे अलाह जे रसुल यादि ॾियारींदो मूंखे तॾहिं खां भॼ पासो हू बीठो आहे हुते या वेठो आहे हुते हिन खां परे थी मूंखे भॼणो आहे हिन सां मूंखे ॻाल्हाइणी कोन्हे सोजो अहिड़ो कमु तव्हां कंदा हुओ या त उहो ॾींहुं कंदा हथ वॾाई कंदा हुआ कंदा हुआ उते राति जो ई बकवास छा न सम्झाऊं इन ॻाल्हि खे हिन त दबुर न कयऊं त सोच विचारु न कयऊं हिन कौल ते न सोचियाऊं या मथिन को अहिड़ो फ़र्श थो पैगाम आयो जेको अॻे सन अभनदारियुनि वटि कोन आयो हो उन्हनि वटि उहो जो न आयो हो हुननि जे अभनदारनि अॻियनि वटि या न सुञाताऊं पंहिंजे रसूल खे पोइ उनखे ओपिरो था सम्झनि रसूल चालीह साल हुननि जे विच में रहियो साहिब अमानत हो अमीन सम्झंदा हुआ हुनखे ऐं सभु सच ॻाल्हाईंदो हो कॾहिं कूड़ कोन ॻाल्हाईं त सम्झंदासीं भई सूरत ॿिए ॿिए सूरत में बि अलाह ताला फ़र्मायो त माण्हू एतिरो वक़्तु तव्हांजे विच में रहियसि ॿियनि हंधनि ते बि अलाह ताला इहो लफ़्ज़ु चयो आहे त हिते पंहिंजे रसूल खे नथे सुञातो जॾहिं तव्हांजे साम्हूं हो तव्हां हुनजो अख़लाक किरदारु उसतना हुनजो सुञाणंदा तव्हां चवंदव अहिड़ो माण्हू भलो आहे कोन्ह पर जॾहिं अलाह जो पैगाम तव्हांखे ॿुधाइणु शुरू कयईं त वठी भॻवस भई चठा हुनखां चए न असांखे इहो खपे कोन थो त जो असांजा सभई रिस्क जेके पाणी जेके आहिनि असांजा बंदि कराए छॾींदो हीअ असांखे कीअं माण्हू मञींदा जेके नंढा वॾा ही हू जेके आहिनि से असांखे कीअं थींदो कमु तंहिं करे इहो हिकिड़ो तव्हांखे खड़ो कयो हुनजे ख़िलाफ़ु हुनजे बाबति मुनक़र हुआ हुन खां ओपरा यानी हुनखे सम्झंदा त हीअ धारियूं को माण्हू आहे ओचितो हुनजे विच में अलाए किथां अची वियो आहे बिल्कुलु कोन थो वणे असांखे धारियूं आहे मुनखुर आहे असांखे बिल्कुलु ठुप कोन वणंदो अम यकून बि जिन या हिनखे को जिन आहे या हिनखे चरियो आहे चराइप आहे मजनून आहे जिन जिन माना पाण चवंदा अलाए का अहिड़ी शइ आहे जेका ॾिसण में कोन थी अचे उनजी माना वरी मजनून बि इन मज़ा ई आहे पंहिंजो जीन जेको त तव्हां चओ पंहिंजो अंग्रेज़ी में त इन मज़ा इंसानु पैदा थिए जीन मज़ा त उहो जीन बि इन जीन मज़ा निकितल आहे जिन जे लफ़्ज़ मज़ा त उहो जेका शइ ॾिसण में कोन थी अचे जिन आहे उहो मजनून बि इन मज़ा निकितो यकूलून त हिनखे जिन आहे रसोला साल खे जिन आहे अहिड़ो सुठी फज़ीलत वारी ॻाल्हि तव्हांखे चए तव्हांखे जिनत जी ॻाल्हि थो चए तव्हांखे दोस्त खंडु ॾियारे थो उहो हिनखे जिन आहे उहो चरियो आहे मजनून आहे हा इहा ॻाल्हि ईअं चवंदा हुआ पर उन्हनि ते इहो हक़ु खणी आयो आहे रसूल पाक जेको आहे सो हक़ु खणी आयो आहे अक्सर ओम लिल हक कार पर घणा जेके आहिनि हिननि जा से हक़ खां भॼनि था टहनि था किराहत कनि था नफ़रत कनि था कार हून किराहत जीअं पाण चवंदा उहो कार हू आहिनि माना किराहत करण वारा आहिनि हुनखां भॼनि था हुनखां इनकारी आहिनि अहवा आ जेकॾहिं ताबे थिए हक़ु उन्हनि जे ख़्यालनि जो यानी हीअ जेके हक़ ते आहे सो वरी हिननि जे पोयां लॻे काफ़रनि जे त पोइ त कमु ख़राबु आहे ब्याज हक़ अहवाम सुन हवा तंहिंजे विम्स सिंध ख़्याल जेके आहिनि दिलि जा उन्हनि ते हले जेकॾहिं वल जेकॾहिं अलाह ताला हिननि जे ख़्यालनि ते हले या ॿिया जेके खुदा आहिनि उन्हनि जे ख़्यालनि ते हले जेके ॿिया चवंदा त हीअ आहिनि हीअ आहिनि हीअ आहिनि त पोइ धरती आसमान ते जेको आहे फसाद पखिड़िजी वञे हलियो हली कोन सघे छो त सभु को खुदा हूंदो पंहिंजो वस वारो हूंदो जीअं चवंदा क्रिस्तान भई टे खुदा आहिनि हिकिड़ो पीउ हिकिड़ो पुटु हिकिड़ो पुराणो ऐं सभिनी खे साॻिया अख़्तियार आहिनि इक्वल आहिनि हिकु ॿिए जे त पोइ इक्वल आहिनि त पोइ चवंदा वाह आऊं सॻारो आहियां की हीउ मुंहिंजो पुटु सॻारो आहे की हीउ मुंहिंजो पीउ सॻारो आहे वारो कर मुंहिंजे पीउ खे तव्हांखे हणीसि पंहिंजो मरी वञे त आऊं पंहिंजो बादशाह थी वेही रहां त पोइ ईअं कनि हिक ॿिए खे मारण जी कोशिशि कनि हूंदो हिक हिकु ॿिए छोजो हिक ॿिए खां जीअं बादशाही ज़माने में थिए थी अहिड़े नमूने सभु को चए थो भाउ हू मुंहिंजो भाउ जेको आहे हीअं वारो थियो वेठो आहे इनखे बि हटायांसि त पोइ आउं हुन जाइ ते विहां त वरी मूंखे ताक़त मिले इहा ज़मीन जेका आहे इहो जेको पैसा गॾु कया अथसि बैंक भरे रखी अथसि इहा सभु जेके मुंहिंजे हवाले थी वञनि हलिया पोइ इहो सभु को इअं थो करे त पोइ हला बि हुन जेकॾहिं हिकिड़ा जे हुजनि हिकु ॿिए जे इक्वल हुजनि सभिनी खे पावर हुजनि त पोइ त सभु को अला हिकु ॿिए जे ख़िलाफ़ु आसमान ज़मीन सभु हिकु करे छॾनि सभु जेको बि हुनमें ज़मीन आसमान में आहे आसमान ज़मीन पाण टुटी वञनि पोइ हुन में जेको आहे सो बि हुन टुटी वञे ख़तमु थी वञे फसाद थी वञे हुनमें भल अताइना ज़िक्री मोर पर अञा ॾिनीस उन्हनि खे सॼी नसीहत पोइ उहे पंहिंजी नसीहत खां मोह मोड़ींदड़ आहिनि ऐराज़ कनि था अम सालो ख़र्जन फ़खराज ही कोन खे अवज़ थो घुरे को टैक्स थो घुरे हिन खां को ख़र्च थो घुरे हिन खां ख़र्ज ख़र्च पंहिंजो साॻियो आहे ख़र्च ख़र ख़राज ॾियूं जेको बादशाहनि खे ॾींदा आहिनि हिन खां को ख़राज थो घुरे हिन खां को पैसा थो घुरे हिन खां को